บุ๊กทู แปดสิบเจ็ด 87. 87. อดีตการของกริยาช่วย Passé des modos 1. Passé des modos 1. เราต้องรดน้ำดอกไม้ nous devions arroser les fleurs. Nous devions arroser les fleurs. Nous devions ranger l'appartement. Nous devions ranger l'appartement. Nous devions laver la vaisselle. Nous devions laver la vaisselle. Vous deviez payer la facture Vous deviez payer la facture Vous deviez payer l'entrée Vous deviez payer l'entrée คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า Vous deviez payer l'amende. Vous deviez payer l'amende. ใครต้องการลาจากกัน Qui devait dire adieu. Qui devait dire adieu ใครต้องการกลับบ้านก่อน Qui devait aller à la maison de bonne heure. Qui devait aller à la maison de bonne heure. Qui devait prendre le train Qui devait prendre le train Nous ne voulions pas rester longtemps. Nous ne voulions pas rester longtemps. Nous ne voulions rien boire. Nous ne voulions rien boire. เราไม่อยากรบกวนคุณ Nous ne voulions pas déranger. Nous ne voulions pas déranger. ตอนนั้น ดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Je voulais juste téléphoner. Je voulais juste téléphoner. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Je voulais commander un taxi. Je voulais commander un taxi. ที่จริง ดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน En fait, je voulais rentrer à la maison. En fait, je voulais rentrer à la maison. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Je pensais que tu voulais appeler ta femme. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. ดิฉันคิดว่า คุณอยากสั่งพิซซ่า Je pensais que tu voulais commander une pizza. Je pensais que tu voulais commander une pizza.